Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Idhas samaa انفطرت Mbingu itapochanika وإذا الكواكب انتثرت na nyota zitapotawanyika وإذا البحار فجرت na bahari zitakapopasuliwa وإذا القبور بعثرت na makaburi yatapofukuliwa Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, hapo kila nafsi itajua ilichotanguliza na ilichobakisha nyuma. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim, ewe mwanadamu nini kilichokughuri ukamwacha Mola wako mlezi mtukufu? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, aliyekuumba akakuweka sawa akakunyosha. Fi ayi suratin ma shaa rakkabak, katika sura yoyote aliyoipenda akakujenga. Kalla bal tukadhibuna biddin, sivyo hivyo bali nyinyi mnaikanusha siku ya malipo. Wa inna alaykum lahafidhin, na hakika bila shaka wapo walinzi juu yenu. Kiraman katibin, waandishi wenye heshima. يعلمون ما تفعلون ونيجوا من يتندا إن الأبرار لفي نعيم Hakika wema bila shaka watakuwa katika neema. Wa innal fujjara fi jahim, na hakika waovu bila shaka watakuwa motoni. Yaslaunaha yawmaddin, wataingia humo siku ya malipo. Wama hum anha bighaibin na hawatoacha kuwamo humo وما أدراك ما يوم الدين Na nini kitakacho kujuulisha siku ya malipo ni siku gani? Thumma ma adraka ma yawmuddin. Tena nini kitakacho kujuulisha siku ya malipo ni siku gani? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah siku ambayo nafsi haitakuwa na madaraka yoyote juu ya nafsi na amri yote siku hiyo ni ya Mwenyezi Mungu tu. Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illa Allah Suratul Infitar imeseremka Makkah Sura hii imeeleza baadhi ya vitisho vya saa ya kiyama kwa njia ya kutangaza kuwa hakika litatokea jambo katika siku ambayo kila mtu atajua nini aliyolitanguliza na nini aliyoliakhirisha. Tena aya zikaingia kumhadharisha mwanadamu aliyedanganyika na Mola wake mlezi aliyemuumba akamweka sawa, akamjenga kwa namna ya pekee na kwa umbo bora kabisa inathibitisha sura kuwa huyo mtu anaikadhibisha siku ya malipo na inatilia mkazo kuwepo malaika juu yake, walinzi mahshum, waandishi. Na ikamalizia kusema kuwa watu wema watapata neema na wapotovu hawatapata ila jahannam watakayoiingia siku ya kiyama, siku ambayo nafsi haitoweza kuimilikia nafsi nyingine chochote na amri yote itakuwa ni ya Mwenyezi Mungu tu. Itakapopasuka mbingu na nyota zitakapopukutika na kutawanyika na bahari zikafurika na kuingiliana kwa kuondoka vizuizi baina yao na makaburi yakafunuliwa na wakatoka maiti waliokuwamo hapo basi kila nafsi itajua nini kheri ya ushari iliyotanguliza na iliyochelewesha ewe mwanadamu kitu gani kilichokuhadaa wewe na Mola wako mlezi mtukufu hata ukafanya jeuri ya kwenda kumwasi. Ni dhahiri kuwa Said Abdullah bin Ali bin Nasir aliyetunga utenzi wa Kiswahili maarufu itwao al-Inkishaf aliwaza ya hii alipotunga ubeti huu. Moyo wangu nini huzundikani? Likukurielo hela nini? Hunelezi na mikalibaini. Liwapo na sura nisikataye. Mungu wako huyo ndiye aliyekuumba nawe hukuwa chochote. Akakuumba na viungo vya kukuletea manufaa, akakufanya umenyoka kwa umbo sawa sawa. Akakujenga na akakuleta katika sura yoyote aliyoitaka. Hammwachi bali nyinyi mnakadhibisha malipo ya siku ya kiyama. Na hakika wapo juu yenu malaika walinzi ambao ni waheshimiwa kwetu wanasajili vitendo vyenu vyote vitendavyo vya khairi na shari. Hakika wale walio ni wakweli katika imani yao wapo katika neema kubwa, na hakika walioiacha amri ya Mwenyezi Mungu bila shaka watakuwa katika moto na uunguza, wataingia humo siku ya malipo, na wala hawatotoka katika jehanamu. Na nini kitakujuvya, ni nini hiyo siku ya malipo, na mambo yake yamepindukia ujuzi wako na fikra zako. Tena ni nini kitakachokujuvya, ni nini hiyo siku ya malipo kwa vitisho vyake na shida zake. Siku ambayo nafsi haitakuwa na mamlaka yoyote juu ya nafsi ya kuifaa au kuidhuru. Na amri yote siku hiyo itakuwa ni ya Mwenyezi Mungu peke yake.